Prije nego pristupimo najavljenom prikazu načina klanjanja sabah namaza, kratko ćemo se zadržati na lekciji nijeti za dnevne namaze na stranama 33 i 34 kratke upute za namaz. Nijet znači namjera ili odluka da klanjamo neki namaz. To je posljednja bitna priprema za namaz. Iako je kod nas uobičajeno izgovoriti nijet, to nije obligatno, jer je nijet prije svega stvar nauma i srca. Ipak, za one koji su naviknuti da nijet izgovore, evo uobičajenog teksta. Treba reći da je tekst identičan za sve namaze, osim u dijelu u kojem se imenuje vrsta namaza koji namjeravamo klanjati. Nijet za saba ili feđer za sunnet Nevejtu en usallije lillahi ta'ala salate sunnetil feđri, Allahu ekber. Za fard Nevejtu en usallije lillahi ta'ala salate fardil feđri, Allahu ekber i tako dalje.